Nik ez da, egun eh, zeiten uh, eh, erkia, nik uste nuen eh, hemen uh, elgarretatuz lehen ukalditik hobeki uh, bon, zan eginela, bon, ez du bere fruitu aikarri, e, hola da, bon, bere nintzaren nintzai legendek, eta onatziona da puskat apalazki dugu konstantaietan zeudik hemen, guada zerbeita, Baina ez da, ez dira emaitza honak, eta ez da, ize, egun uh, uh, analiza egitea hono, Beha egonen gira ordean, xuxen, zer diren emaitzak eta zure aulkia baduzunez eta eh, eskualde berri horretan. Bon, biharri guziko dugu, egun nekezuka indogu eta rezinta. Ados.